Hala, ordian eh, Dominika Amistoi, lurzaindiako lehendakaia azira, eta heben eh, Siberuan egun, uh, eh, entrabalekua da erraiten dugun bezala, bena halaike osoki gune ederian da besta hau? Ba, biziki gune edera da, domaia da arroak ezpegitu oso ontzen, banan bon, alare ez du giro, beste giro ez du hautsiko honek. Hala, ordian zuek nahi zinuten uh, egin aurten, uh, arrazoin bat bazen? Ba, maziren, maziren anitza gazoin. Uh, eh, behaz, uh, Siberuan uh, instalatzen da, instalatu da orten Ian Vogon, oien ahtian. Eta etxalde hori lugak erositu luxaindiak Indiak, behaz, ara, lehemiziko instalazioa da eta ara, hori nahi ginen markatu, eta gero ere bertze gauza tipi batzu badira, ala nola e, eh, Sibirotak eh, herri batek eh, daukun lehen lehenik galdekin laguntza, eta lugu historio batzuin e, konpontzea jiteko Luxendiari, Luxendia deitu du, Kamuko herriak, hori izan da, lemiziko herria deitu gaituena, Gero, gero bertze seinale tipi bat haute ganik izan da osazeko erriak, eman daukula diru laguntza bat funtzionamendu mailan gure laguntzeko. Eta ara, hori denek egiten dute, bon, nagin hila sibiruan markatu, eta gero Magik Legen itxalde parte bat ere erosi dugu. Eta Magik Leg bere laborantxan txegitzeko manera handeko, eta hori denek egiten dute xibiru bat eh, Hortien, uh, eh, eh, bat, uh, sosbiltze kampaina bat eraman duzu eta emaitza jona dela erraiten haldae? Ba, bon, asmatu ginin uh, behen mila biltzea, bi mila eta hamortzean, momentuan ez gira agaseldiak. Uh, Egon eta juten oita <laughs> mila eurotan gira, ha, ez gira agaseldiak, bueno, bon, espantxe dugu no helduko giela. Ba, uh, ez da bat, eh? Lan beti jakinez, beti behar bada, anitz proiektu bada, anitz luksaltze bada, eta lan handia da, behaz, eh, dirua beti beharko da. Ez hori asmatia du 2000 eta mozteko, banan, biztan da, gila lehenian berriz 2000 eta beharko duela bertzaim ertze. Lurak salbatzeko eta eh, laborantzara txikitzeko, eta badira ebai eh, harremanak haute txekin egiteko, hor bada zerbait urhatxe egiteko? Hala, badira urratsak egiteko, bon, egan behar da, udalbiltzak laguntza, diru laguntza bat Eh, ekarri daukula aurten, hori guretako onda, e, eh, gana ebeitu, nun behitu onartia gila, utetxi e, ganik bederen, eta gero, bada, eskolegi osoan, eh, utetxi buruz, bada egiteko, e, pentsatzen du denen lana dela, eta laborantxeko lugaren zaintzia, eta autetxien laguntza gabe eta gaur e, eh. funtzionamendu bailan mailan bederen laguntza anitz izanen da guretzat. Zentat, ikust, pentsatzen dugu, denen lana dela lugaren zintzia. Bera, eh, ikusten da, e, eh, eh, txek badiutela diskurtso bat, eraiten dutela labrontxak lurra behar dela txiki, eta berek, ben herrietan, gero hartzen dituzte, edo zadatzen dituzte, zada delako hoik, industria gintzan e, eta eran lur hoberenak e, hartzen dituztela ordien hor, bi diskurtsoa ikusten da? Ba, entzuten dira bi diskurtso horik, e, e, nahi behar entzuten da anitz labrontxak lurra behar dela behiratu, eta gora berian egia da, ba, dela anitz lur joiten direnak eta uh, zon artizana lore indako eta, eta hori denak leku ere muederak. Aldiz, kusten duzu zomit laborariak patak batzuetan beren ikis, biziaren ikiskean ibilki eta uh, ara, zon artizana batzu ez gira kontra, baina anitzalez ikusten dugu behar ordia baino gehiokoak ziten diela, ara, hori, eta gero urbanizazioa, ara, denek nahi dute erriko populazioa handitu, entzuten duzu, beste diskurtsoa bate, behar dela jendia kagazi, eskolak idiki gatxiki, ara, diskurtso hori bada, ordean, bon, beharko, dira, le, hautu batzuekin, eh, luzaruan, Eh, nahi bada zinez eta behiratu laborantxeko luga. Eta urtean, oai, lurtzain dian ondoko desafioak eh, zuin izanen dira? bada anitz, bada beti e, lehentasuna izanen da lur saltzek, e, lur saltzek so egiti biletik, eta Eh, lur batzu laurari ez direnek eta erosten dituztelarik eta laurarik ere karioi saltzen batuzte edo karioi erosten batuzte premzionek galdeitia hori betiko lana izanen da, hori funtsezkoa lehenbizikoa eta gero hala, behar du gure egitura hobetu, behar aipatzen da fondo dotazioa egitea badira presuna batzu nahi dutenak eh, luzaruan beren, eh, beren lujak nahi dituztenak lukzain utzi segirak ez dutelako eta hori denak mementoan egituratuak moldean ez ditugu ite egiten al. Beaz, ba, eh, aipatzen da, eh, fondotazioan egitea, lan egimeak da hortan, Gero, en eta ez, hori da da. Eta laburari... Zer da hori? Hori litake laburari etxe bat, uh, etxalde bat, nun uh, eh, laburantxan plantatu nahi dituenak, beren joga, uh, beren ikasketak, bezala formakuntza han ingilezaketenak. Hori denak aipu dira. Ba, bada nintzen, ez da geos definituik, ono bihurtetu bakarrik, lukzain diak, benen hori denak aipatzen dira, eta hori denak luzarako lanak dira. Azken galdera bat, zure ustez, zafer euskarak bere lana untsa egiten du? Egan ezak batzuetan ba, bertzatzuetan ez, eh, ez ditu gaizto-gaiztoak, izan ditu uh, eh, ere, Ara, beti badira eta nazione pixka txatzen gira eh, ahen jatzeat, eta ara, elgarrekin eh, bizi behar du, guk badu heen beharra, banan heke aitortu behar dute, gure beharra, badutela, ez dute sobera egiten, egan hastean egan zuten behartzen tresna ginela, lukza india, banan, bon, Uh, ara, baditu, ala, baditu alare, eh, bon, uh, eh, biskat uh, desbertintasun batzu, zomeit egiten gainean. Baran, bon, elgarrekin imeak du bizia, eta hek gure beharra baute, eta guke hemen beharra. Hortz, bada zer ba. Eia, eia, eia. parlerà già di te sarà. L'Osanea, l'Osanea, l'Osanea, cote dirà. L'Osanea, vale, vale, la vale,